50 languages. 79 seitsekümmend üheksa 79คำคุณศัพท์สอง omadussõnad kaks omadussõnad kaks ดิฉันสวมชุดสีฟ้า mul on sinine kleit seljas. mul on sinine kleit seljas. ดิฉันสวมชุดสีแดง mul on punane kleit seljas. mul on punane kleit seljas. ดิฉันสวมชุดสีเขียว mul on roheline kleit seljas. mul on roheline kleit seljas. ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีดำมาอุสตันมุสตาโกตติมาอุสตันมุสตาโกตติ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีน้ำตาลมาอุสตันปรูนีโกตติมาอุสตันปรูนีโกตติ ดิฉันซื้อกระเป๋าถือสีขาวมาอุสตันวัลเกโกตติมาอุสตันวัลเกโกตติ ดิฉันต้องการรถคันใหม่ มุลลอนวายาอูตาุตต์มุลลอนวายาอูตาุตต์ดิฉันต้องการรถความเร็วสูง มุลลอนวายากีเรตตาุตต์มุลลอนวายากีเรตตาุตต์ดิฉันต้องการรถที่นั่งสบาย มุลลอนวายามุกาวัตตาุตต์มุลลอนวายามุกาวัตตาุตต์ ผู้หญิงชราอยู่ชั้นบน Seal üleval elab vana naine. Seal üleval elab vana naine. ผู้หญิงอ้วนอยู่ชั้นบน Seal üleval elab paks naine. Seal üleval elab paks naine. ผู้หญิงอยากรู้อยากเห็นอยู่ชั้นล่าง Seal all elab uudishimulik naine. seal all เอลา u ูด i s h มูลิกน้อย n e แขกของเราเป็นกันเองเมียกุลาลิเซตอลิตโตเรตตดอินิเมเซตเมียกุลาลิเซตอลิตโตเรตตดอินิเมเซตแขกของเราเป็นคนสุภาพเมียกุลาลิเซตอลิตวิสักกัดอินิเมเซตเมียกุลาลิเซตอลิตวิสักกัดอินิเมเซตแขกของเราเป็นคนน่าสนใจ meie külalised olid huvitavad inimesed. meie külalised olid huvitavad inimesed. ดิฉันมีลูกที่น่ารัก mul on armsad lapsed. mul on armsad lapsed. แต่เพื่อนบ้านมีลูกซน aga naabritel on ulakad lapsed. aga naabritel on ulakad lapsed. ลูกๆ ของคุณเป็นเด็กดีไหมคะ Kas teie lapsed on head? Kas teie lapsed on head?